Muhterem kardeşlerime acıdığım için yazdığım. Aşık maşukunu durmadan arar, Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar, Tabi bu meslekten etmedin firar, Gel bir görüşelim yahu neredesin? İstihara ile bulmuştun bizi, Bekliyor yolunu acizin gözü, Ölsem de terk etmek istemem sizi, Gel bir bilişelim yahu neredesin? Yüzünü görmüyorum soruyorum elden, Geçen gün nerise düşmezdin dilden, sağlan teslimiyet bağlansan belden, Gel bir bilişelim yahu neredesin?'' Geçtik mektubundan gelmiyor selam Hak rezzâgı alem çekmeyin elem Mevla huzurunda şahittir kalem Gel bir sarışalım yahu neredesin Günler geçmeden isminiz geçer Bu kadar ayrılık çok yara açar Karışmam bir dahi bu fırsat uçar Gel bir barışalım yahu neredesin? Yaz kış demeyip her an koşarken, Muhabbette ihvanları aşarken, Ağlayarak sohbetlerde düşerken, Gel bir alışalım yahu neredesin? Dersini alırken çöktüğün dizler, Kardeş nere gitti o kadar sözler, Bekleyü bekleyü kırıldık bizler. Gel bir barışalım yahu neredesin? Sizi bizden sorar bazı yarenler. Bu meslek içinde gonca direnler. Bizi çok ileri geçti erenler. Gel bir erişelim yahu neredesin? Hutlu dünyaya nefsimiz kandı. Acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı her halda feyziyin bendi. Gel bir çalışalım yahu neredesin? Ölsem kardeşimden ayrılmam derdin. Halin inkar etme çok şeyler gördün. Nereden artıyor bu senin derdin? Gel bir belişelim yahu neredesin?'' Kalem der gibi kendini görme, bilen var derdini er yardan sorma, küsüp de yakana yalnız durma, gel bir karışalım yahu neredesin? Allah cümlemizi ıslah, irşad etsin. Amin. Amin.